بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qiladi. Kim Alloh yo'lida ikki oilani, ikki ayolni qaramog'iga oladigan bo'lsa, uy foyda qiladigan bo'lsa, albatta jannat eshigidan chaqiriladi. Albatta bu yaxshi dedi. Kim dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam? Man kana min ahli salati duya min babis salam. Qaysi bir kishi namoz ahlidan bo'lsa, ya'ni doim namozni ko'p o'qigan kishilardan, namozxonlardan bo'ladigan bo'lsa, jannatni namozxonlar kiradigan eshigidan chaqiriladi. Va qaysi bir kishi jihod ahlidan bo'lsa, jihod eshigidan chaqiriladi. Va kim ro'zadorlar qatorida bo'ladigan bo'lsa, Alloh taolo uni jannatdan ro'zadorlar eshigi orqali, rayon orqali chaqiriladi. Kim sadaqa ahlidan bo'lsa, jannatga sadaqa qilganlarning kiradigan eshigidan chaqiriladi. Abu Bakr roziyallohu anhu aytdi: "Ya Rasululloh, bu eshiklarda hammasidan ham bitta odam chaqirilishi mumkin, ya'ni bitta odammi? Aytilgan mana shu hamma eshigidan chaqiladimi?" deganda, "Ha" dedi. Ana shu kishi siz bo'lishingizni umid qilaman. Abu Bakr Siddiq mana shu aytilgan jannat eshiklarini hammasidan teng chaqiriladigan kishi. Shu jannat eshiklaridan biri sadaqa ishiga deyildi. Bugungi suhbatimizning mavzusi sadaqa xususida bo'ladi. Xususan Ramazon muborak Ramazon oyida turibmiz. Ramazon oyida qilingan sunnat amallar farz o'rnida o'tadi. Farz amallar esa boshqa oylardagi qilinadigan amallarga 70 barobar savobi ko'p bo'ladi. Shuning uchun ko'pchilik mana zakotga qodir kishilar Ramazon oyiga mujjallab kelib zakot beradiki, ana shu boshqa oylardagidan ko'ra 70 barobar savobi ko'p bo'ladi degan umidda. Xo'p. Sadaqa o'zi nima? Biz sadaqa deganda faqat pulni tushunamiz. Ya'niki sadaqa demak boy odam qiladi, kambag'al odam qilmasa ham bo'laveradi, chunki boya aytganimizdek, sadaqa faqat pul bilan bo'ladi. Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qiladi. Kullu sulami min minan nasi alayhi sadaqatun, kullu yawmin tatlu'u fihi shams. Alloh yaratgan har bir tong otgan kun chiqar ekan, har bitta odam bolasiga bo'g'inlariga sadaqa qilishlik vojib bo'ladi deydi. 360 ta bo'g'in bor deyladi kitoblarda. 1 2 3 4 va hokazo. Nechta bo'g'in bo'lsa, har bittasiga sadaqa vojib bo'ladi deydi Rasululloh. Shunda sahobalar ya Rasululloh, bu har kuni bu 360 ta bo'g'iniga sadaqa qilishlikni kim uddasidan o'ta olayapti? Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam javob beryaptiki, ikki kishining o'rtasida adolat bilan hukm chiqarishlik bu sadaqa. Bir odam uloviga minayotganda, shu minayotgan uloviga ulovni ushlab turib, minib olishlikka yordam berishlik sadaqa. Yoki bir yukini ko'tarib mana shu ot yoki tuyasining ustiga chiqarishlikda yordam berib qo'yishlik sadaqa. Ikki og'iz shirin so'z sadaqa. Namozga bosib borgan har bitta qadam sadaqa, va hattoki yo'lda yotgan bir toshmidi, kessakmidi, insonlarga ozor berishi mumkin bo'lgan narsani yerdan bir chekkaga olib qo'yishlik sadaqa dedi. Demak, sadaqa degani faqat pul bilan bo'lmaydi. Sadaqa qilishlikni hammasi hammani yelkasidagi vojibi. Sadaqa degani faqat pulni tushunmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu har bitta bo'g'inga sadaqa vojib deganda sahobalar buni qana qilib bajaramiz deganda men sizlarga bir kalimani o'rgataymi dedi Rasululloh. Agar shu kalimani aytsanglar, 360 ta bo'g'nilarni sadaqasini ado qilasizlar. Tong otganda 3 marta, kech kirganda 3 marta. Allohumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min xalqik faminka wahdaka la sharika lak falakal hamdu va lakash shukr deb 3 marta ertalab aytsa, kechgacha bo'lgan bo'g'inlar sadaqatini qiladi. kechki payt aytadigan bo'lsa, ertalabgacha bo'lgan sadaqatini aytadi. Endi kasal bo'lmasdan uzoq yurgan bo'lsa, bir odam hayron bo'lmaydi. Chunki bu a'zolarning sadaqasini qilib yuribdi. Hammamiz bilamiz, sadaqa raddi balo degan gapdir. Davu marzokum bis sadaqa dedi Rasululloh. Kasallaringizni sadaqa bilan deydi, davolanglar. Biz kasal bo'lgan albatta sadaqa qilamiz. Doktorga boramiz, doriga beramiz. Lekin shuni bir 10% yoki ni sog'lik paytimizda berib qo'yganmiz, shu kasallarni Alloh taolo daf qiladi biz bilan bizda. Dinimiz bizga mana shuni o'rgatadi. Xo'p, sadaqani kimdan boshlash kerak? Xuddi da'vatni kimdan boshlash kerak degandaqa. Ya ayyuhallazina amanu qu ahlikum anfusakum nara va quduhan nas wal hajar uiddat lil kafirin. Ey iymon keltirganlar, o'zingizlarda va xonadoningizlarda jahannam o'tidan saqlab olinglar. O'zingni uyingizdan boshlang. Xuddi shunga o'xshagandek sadaqa kishini o'zini uyidan boshlanadi. Inson o'zidan oshirsa sadaqa qiladi. oilasidan olsa sadaqa qiladi. Hatto zakot beriladigan bo'lsa, avvalambor qarindosh urug'larga qaraladi. Ulardan olsa, yaqin yaqin yaqin kishilarga beriladi. Kishi o'zini uyida yetishmovchilik bo'lib tursa, tirikchiligi og'ir bo'lib tursa, tashqariga sadaqa qilishligi bu to'g'ri emas. Sadaqa qilishlik ixtiyoriy bo'lsa, tashqariga. Xotin bola chaqani boqishlik farz. Demak, farzni bajarmasdan ixtiyoriy bo'lgan nafl ibodat qilayotgan odamni bu amali to'g'ri bo'lmaydi. Oilani ta'minlab qo'ygandan keyin, oilani din bilan tarbiyalab qo'ygandan keyin tashqariga chiqiladi. Sadaqa ham xuddi mana shu narsani bittasi. Mana endi sadaqa haqida hukamolardan, ulamolardan biri aytadi, sadaqada 10 ta fazilat bor. 10 ta maqtalgan fazilat bor. 5 tasi dunyoda bo'ladi. 5 tasi oxiratda bo'ladi. Mana aytdik, sadaqaga kelishib oldi. Sadaqa degan faqat pul emas ekan. Qo'lingizdan kelganki odamlarga, musulmonlarga yordam berasiz, shu ham sadaqa bo'laveradi. Shu qilgan odamga dunyodagi 5 ta yaxshilik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abu Dovud, Termiziy, Nasoiy, Ibn va Imom Ahmad rivoyat qilgan hadisda Ala innal bay'a yahduruhu al laghwu wal halab wal-kidb shubuhu bis-sadaqa deydi. Savdogarlar. Avvalambor sadaqa qilishlikda siz bilan bizni moli dunyoyimizga aralashib qolayotgan halol, harom, shubhali narsalar yuvilib ketadi. Mana quyida o'qilgan hadisda payg'ambarimiz aytadi, albatta savdoda, oldi sotdi bayda lag'v, yolg'on so'z, yolg'on qasam aralashib qoladi. Qasdan, beqasd, bilmasdan ha deb qo'yasiz yoningizdagi odamga, shuni sadaqa yuvib ketadi dedi. Demak, sadaqa qilgan kishini moli dunyosini tozalanishiga sabab bo'ladi. Mana hali boshda aytib qo'yay, bu sadaqani berayotganda biz kim uchun beryapmizda? da Kim uchun beryapmiz? O'sha kambag'al bechorani o'ylab beryapmizmi? Yo'q. Biz o'zimiz o'ylayapmiz. Musulmon odam nima ish qilar ekan o'zini o'ylaydi, lekin o'zini o'ylashligi jamiyatga foyda keltiradi. Alloh oldiga borganimda savob palami bosamikin deb turib biz o'zimizni o'ylab beramiz. Endi cho'ntagimizdagi pul bilan sadaqa qilayotgan pulimizni taqqoslasak, biz o'zimiz ham yetarli g'am qilmayapmiz. Chunki ana shu asarlarda keltiriladi. Jannat eshigiga bir qator yozib qo'yilgan la ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Ikkinchisi ummatul muzlimatu va robbul g'afur. Gunohkor ummat, lekin g'afur bo'lgan Alloh. Uchinchisi vajadna ma'amilna. Nima amal qilgan bo'lsak topdik. Robbihna ma qadimna. Nimani o'tkizgan bo'lsak, shuni foydasini oldik. Ya'ni shu bizga foyda bo'lib qoldi o'tkizganimiz. Va ma xalafna endi nimani qoldirgan bo'lsa yutkizdik deydi. Agar biz shu o'lchov bilan qarasak, oxiratga o'tkazganimiz bizniki bo'lsa, biz juda kambag'al, juda ham bir baxil odamlarmiz. O'zimizdan o'zimizga sadaqa qilishdan qizg'an ekan bo'lib chiqamiz. Demak, birinchi foydasi qo'limizda bo'lgan moli dunyodagi aralashib qolgan shubhali mollar tozalanishiga sabab bo'ladi. Ikkinchidan, kishini badanidan, kishidan sodir bo'lgan gunohlarni yuvadi. Chunki Alloh taolo Tavba surasida Astagfiru billah xud min amvalikum sadaqatan tutahhiruhum va tuzakkihim. Ularni poklaydigan, ularni gunohlardan tozalaydigan sadaqani mol dunyosidan oling ey Muhammad alayhisalom. Sadaqa qilishlik bilan gunohlarimiz yuviladi. Uchinchidan, balo va musibat, kasallar bizdan nari bo'ladi. Davu marzokum bis sadaqa dedi Rasululloh. Kasallarni davolanglar sadaqa qilishlik bilan. Biz oldindan o'tkazib yuraylik-da, oldindan. U farqi yo'q, 100 so'mmi, 1 so'mmi, 10 so'mmi. Asosiysi Allohga rozi bo'lib sadaqa chiqaraylik, kasallar shu bilan daf bo'ladi. Alloh taolo bugun kasalni yozgan bo'lsa, duoda ham yozib qo'ygan. Shu duoda qilsangiz balo qaytadi orqaga. Shunga yana sadaqa qilinadigan bo'lsa, bu kasallarda omon bo'lishingni bir yo'li. Lekin biz qoqilganimizdan keyin qaraymiz ayg'imizda. To'rtinchidan sadaqa qilishlikning to'rtinchi fazilati musulmon kishini qalbiga xursandchilik kiradi. Ya'ni o'zingiz o'ylab beryapsiz shuncha foyda bor. Pulingiz toza bo'ladi, joningiz toza bo'ladi, balodan omonda bo'lasiz, kasaldan omonda bo'lasiz. Yana bitta musulmonning qalbiga xursandchilik kiradi. Eng afzal amal qaysi yo Rasululloh deganda, bir o'rinda vaqtda o'qilgan namoz, bir o'rinda ota-onaga yaxshilik qilish bo'lsa, bir o'rinda payg'ambarimiz musulmonni qalbiga xursandchilik kirgizishlik. Siz cho'ntagingizdagi 5 ming so'm, 6 ming so'm pul siz uchun oddiy pul. Ya'ni kimgadir 50 so'm ham katta pul. Kimdir o'sha 7 so'm, 8 so'm puli yo'q, marshrutga chiqa olmay peshkom keladi jumaga. Qaytayotganda o'sha pul yo'q, peshkom ketadi. Siz uchun arzimagan pul u odam uchun katta pul. Shu 10 so'm bilan bu musulmonni qalbiga xursandchilik kirgizsiz. Nima degan narsa u pul? Shu bilan siz eng afzal amalni qildingiz. musulmonni qalbiga xursandchilik kirgizishlik eng afzal mu'minning qilgan amallaridan. 5 Ana shu sadaqa qilishlik siz bilan bizning moli dunyoyimizga barakat olib keladi. Chunki payg'ambarimiz qasam ichib aytadi, Allohga qasam, Alloh yo'lida qilgan xayr ihson sadaqotinglar moli dunyolarni kamitib qo'ymaydi. Aksincha baraka beradi. Biz mana sizlar bilan avvalgi suhbatlarimizda kelishib olganmiz. Baraka degani albatta ko'p degani emas. Baraka degani boshqa narsa. Ozgina qolgan qo'limizdagi dunyoyimizga arzimagan sadaqa qilish hisobiga baraka olib kelib olamiz va aksincha ozgina harom narsaga sarflashlik bilan, harom narsani olib kelishlik bilan bu barakotni yo'q qilamiz. Bu dunyodagi 5 tasi. Endi oxiratda beriladigan 5 tasi. Birinchidan qiyomat kungi issiqdan Alloh taolo buni boshimizga soyabon qiladi. rivoyatlar keladi. Bir yomon qo'shni bo'ladi, qo'ni qo'shniga qattiq azob beradigan bir kampir ayol bo'ladi. Aslida shunday bir hikoya rivoyat qatorida keltiriladi. Bu oyat emas, hadis emas, ibratlanishlik uchun eshitib qo'yamiz. Shu kampir qo'shni o'ladi. O'lgandan keyin bir necha kundan keyin qo'shnisining tushiga kiradi. Hali kampir bu odamni tushida o'tda kuyayotgan bo'ladi. Qo'lida shapaloq relatasi bor. Bunday qilsa, bunday qilsa, shu kuyayotgan joyiga qayerga tegisa, shu yerda o'tishyapti. Tegizmagan joyi yonyapti. So'raganda qo'shniga ozor berganligini aytadi. Namozga beparvoligini aytadi. Endi qo'lingizdagi lata nima desa, shu bir qo'shnim so'rab chiqqanda shu kichkinagina bir latani berib olgan edim. Shu asqatyapti menga. Agar butun boshli ko'ylak berib olganda nima bo'lar edi ekan? Avvalambor oxiratda olinadigan mukofotlardan biri bu qiyomat kungi issiqdan, qiyomat kungi mashaqqatdan soyabon bo'ladi. Ikkinchidan, hisob-kitob yengil bo'ladi. Uchinchidan, savob pallasi og'ir bosadi. To'rtinchidan, sirotdan oson o'tadi. Beshinchidan, jannatdagi darajasi yuqori bo'ladi. Sahoba ikromlar, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan keyingi mana o'tgan zamoni saodat kishilar qanday bo'lgan ular? Oysha onamiz roziyallohu anhoga mana Urvat ibn Zubayr aytadi, 70 ming dirham pul keldi dedi. Oysha onamiz tarqatib tashladi dedi. Ustida deydagi, ustidagi ko'ynagini yonboshda yamog'i bor edi hali. Bitta ko'yni olmadi, tarqatdi. Ular 70 mingni qanday sadaqa qilsa, bir dona uzundan shunaqa sadaqa qilgan. Bir tilamchi keladi, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oilasini Oysha onamiz eshigini taqillatadi Rasulullohdan keyin. Rasululloh o'tib ketdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan sadaqani fazilatini eshitgan Oysha onamiz uyini qarasa bir dona uzun bo'ladi. Shingilmas, bir dona. Ab chiqib haligi tilamchiga bersa, haligini oz sanedida, e, nubuvat xonadonidan bitta shu uzunmi dedi. Deb oz ko'rganda Oysha aytadi, "Ye" deydi. "Axir sen Allohning Qur'ondagi oyatini eshitmaganmisan? Faman ya'mal mithqala zarratin khayran yara va man ya'mal mithqala zarratin sharran yara." Alloh taoloning huzurida zarracha yaxshilik qilsanglar ham ko'rasizlar. Zarracha yomonlik qilsanglar ham ko'rasizlar. Bilasanmi qancha zarra bor bitta uzum donasida? 70 mingda qanday sarflasa, bir dona uzumni ham xuddi shu savobda beravergan. Alloh bir bandaga dunyoda ko'p bergan bo'lsa, undan ko'proq talab qiladi. Qo'lida dunyosi yo'q bo'lgandan bitta uzum berib qo'ysan o'taveradi. Chunki bir odam 1000 dinor sadaqa qiladi, ikkinchi odam 1 dinor sadaqa qiladi, ajrda bir xil bo'ladi. Chunki bizning dinimiz la yukallifullohu nafsan illa usaha. Insonni toqati ko'tarmaydigan narsa hech qachon taklif qilmaydi. Undan tashqari bu sadaqa orqasida shu aytilgan fazilatlar bo'lmasdan sizni haqqingizga miskin bechora sizdan sadaqa olgan odam duo qilganligini o'zi yetmaydimi? Shuning uchun sadaqa qilish kerak emasmi? Shuni o'zi bilan shaytonni burni yerga ishqalishligini o'zi sizga kifoya qilmaydimi? Chunki hukmronlar aytadi, bitta odam 70 ta shaytonni hiylasidan aylanib, omon o'tmasdan turib sadaqa qila olmaydi. Chiqarasiz, beraysiz, o'zimchi. Chiqarasiz kattarog'i chiqib qoladi cho'ntagingizdan, narigisi. Ya'ni 70 ta shunaqa bir tuzoq qo'yadi shayton. Shu 70 ta tuzoqni oxlagan odamga sadaqa qiladi. Deydi. Shuni o'zi kifoya qilmaydimi siz bilan bizni sadoqat qilishligimizga? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan sahobalar so'rashdi. Imomi Termiziy rivoyat. Ya Rasululloh, siz o'tib ketganingizdan keyin bizga yerda osti yaxshimi, yerda usti yaxshimi? Ya'ni hozirgi davr. Rasulullohdan keyingi davr. Rasulullohdan keyin yashayotganlarga yerda tay yaxshimi, yerda usti yaxshimi? Agar amirlaringlar yaxshi odamlar bo'lsa, boylaringlar saxiy bo'lsa, amaliylarni qiladigan ishlarni o'zaro maslahat bilan qilsanglar, sizlar uchun yerni beti yaxshi. Agar amirlaringlar yomon odamlar bo'lsa, boylaringlar baxil bo'ladigan bo'lsa, qiladigan ishlaringizda xotinlaringlar bilan maslahat qilib qiladigan bo'lsanglar, sizlarga yerni tayyor. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ibn Hibon rivoyatida qiyomatda alomatlarni sanaganda juda ko'p narsani aytadida, to'y masalalari deydi. Xutba masalalari ayollarning qo'lida bo'lib qoladi deydi. Qanaqa zamonda yashayapmiz? Kim bilan maslahat qilyapmiz? Har bitta odam o'ziga shu savolni bersin. Xotinga maslahat qil, o'z bilganidan qolma. Siz maslahat so'ragan odamning gapini eshitgan paytingizda, sizni o ongingizga ta'sir qilishini bilasizmi? bir qaror qabul qilayotganingizda fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun dedi Alloh taolo. Ha bir narsani bilmasanglar, biladiganlardan maslahat qilmaysizlarmi dedi Alloh. To'y masalasini hech qachon qora bilan maslahat qilmaydi hech kim chiqib. Qachon maslahatga chiqadi, yaxshi bilamiz. Qachon? 3 qo'ygandan keyin chiqadi. Endi kerak bo'lib qoldi qora akani maslahati. Burunroq qilmagan edi, uylanishdan burun chiqmaganda o'sha bo'yda bo'ladi. Qora aka uylanmoqchiman, qanaqasiga uylanaydi? 5 ta narsani man qilgan kishidan Alloh taolo boshqa 5 ta narsani man qilib qo'yadi. Kim zakotni man qilsa, Alloh taolo bu molidan hifzi himoyani man qilib qo'yadi. Kim sadaqani man qilsa, Alloh bu bandadan ofiyatni man qiladi. Kim dehqonchiligini ushrini man qilsa, Alloh taolo bu kishini yerini barakatini yo'q qilib qo'yadi. Va kim duo degan narsani man qilib duo qilmay qo'ysa, albatta ijobat bo'lishiga ham man qilinadi. Imom Termiziy rivoyati va al-baxilu baydu minallohi baidu minal janna baidu minan nas qaribun minan nar. Baxil dedi Rasululloh. Allohdan uzoq, jannatdan uzoq, odamlardan uzoq, jahannamga yaqin. Was-sahiyu qaribun minalloh Qoribu minal janna, qoribu minan nas, ba'idu minan nar. Endi saxiy odam, xayr ihsonli, sadaqatli odam. Yana qaytarib aytamiz, sadaqatli xayr ihsonli odam deganda faqat pulni tushunmaylik. Musulmonlarga, odamlarga foydasi tegishlikni sadaqada tushunaylik. Biroq yo'ldan o'ta olmayapti qariya, o'tkizib qo'yishlik, yukini ko'tara olmayapti, ushlashib qo'yishlik, yo'l topa olmay turibdi bir musofir odam, ishora qilib qo'yishlik, musulmonlarga foydasi tegishligi bu sadaqa bo'laveradi. Sadaqada faqat pulga bog'lab olmaylik. Bo'lsa qilardim men ham deysiz-ku. Qo'lingdan keladiganini qil, bepul, bechiqini. Saqiy odam Allohga yaqin, jannatga yaqin, odamlarga yaqin, do'zaxdan uzoq bo'ladi. Demak, kimga yaqin bo'lib, kimdan uzoq bo'lishlik biz o'zimizni ixtiyorimizda. Imom Termiziy Ahmad Muslim rivoyat qilgan hadislarda Rasululloh aytadi: Ma naqasa malun min sadaqatin qat. Hargiz, hargiz sadaqa tufayli mol dunyo kamayib qolmaydi. Endi u pulga qatadigan bo'lsak, qilgan sadaqotlar hargiz moli dunyolarni kamitib qo'ymaydi. Wala afa rajulun am mazlamatin illa zadahu Allahu biha izzan. Qaysi bir kishi bir odamdan jabr ko'rsa, zulm ko'rsa, yoki bir qandaydir bir haqorat, nomunosib muomalani ko'rib turib, Alloh uchun kechirib qo'yadigan bo'lsa, Bu xor bo'lmaydi bu odam. Alloh taolo Alloh uchun kechirganligiga aziz qilib qo'yadi shu bandasini. Va ma tawadaa rajulun lillahi illa rafa'ahu ta'ala. Alloh uchun kamtar bo'lgan kishini o'zi Alloh darajasini ko'tarib qo'yadi. Bizda kamtar bo'lsa odamlar tepalab ketayotganga o'xshaydi-yu. Yo'q, unaqa emas. Agar Alloh uchun kamtar bo'layotgan bo'lsangiz, xotirjam bo'ling. Alloh taolo hurmatingizni joyiga qo'yadi. Sadaqa qilishlikdan agar shu moli dunyoga qaytadigan bo'lsak, bizni nima to'sadi? Nima sababdan baxillik qilib qo'yamiz pulimizni berishlikda Alloh yo'lida? <clears throat> Men aytdik, o'zi kim uchun beramiz u pulni? O'zimiz uchun. O'zimiz uchun beramiz bu pulni. Ash-shaytonu ya'idukumul faqra va ya'murukum bil fahsha. Vallohu ya'idukum mag'firatan minhu va fadla. Shayton ikkita narsani bizga va'da qilib qo'rqitar ekan. Alloh ikkita narsani aytib xursand qilar ekan. Shu sadaqa qilishga kelganda shayton siz bilan bizga faqrlik bilan qo'rqitadi. Har oyda monchadan berib tursang, 1 yilda moncha pul ketadi. O'shinga bir narsa qilib qo'ysang, 2 yilda moncha narsa bo'ladi. Uni orqasidan keladigan 10 barobar, 700 barobar bo'ladigan ziyodalikni olmaymiz. Aytaman turdi, cho'ntagingizda 10 so'm pul yo'q, tushib qoldi. Rozi bo'lib ketaverasiz. Sadaqa qilib qo'ying, shuncha tushib qolishdan bo'ladi. bugun cho'ntagingizdan yo'q bo'lishini Alloh taqdir qildimi? Bersiz ham yo'q bo'ladi, bermasiz ham yo'q bo'ladi. Shayton sizlarga faqirlikni va'da qiladi. Kambag'al bo'lib qolishingiz bilan qo'rqitib, munkarga, baxillikka buyuradi. Qizg'anchilik qilib baxil bo'lishlik bu shaytonni siz bilan bizga aytayotgan narsasi. Endi Alloh mana va'da qiladi bizga. Alloh sizlarga ana shu qilgan yaxshiliklaringizga, gunohlarni kechirishlikni, mag'firatni va'da qiladi. va fazlni ziyoda qilib berishni va'da qildi. Allohning yo'lida sadaqa qilib, Allohning yo'lida bir suv sarflab, Alloh bilan o'zining o'rtasida sir bo'lib, keyin buni samarasini hayotda ko'rayotgan boy akalar agar bo'lsa, oramizda yaxshi bilishadi. Astatkas qolmaydi tavarida, nasiya bo'lmaydi, savdolari chaqqon-chaqqon yuradi. Qarasanda nimaga 2 yil burun shunaqa bo'lmayapti u? Chunki shu sadaqa degan narsa oxirat uchun Alloh uchun sarflashi yo'q edi. Sahobalar payg'ambarimizni buyrug'iga xo'p deb olib chiqib borini. Nima bo'ldi? O'zlari ko'rmay o'tib ketgan bo'lsa dunyoda, farzandlariga dunyoda Allohga to'kib qo'ydi. Bola chaqasini noladan qizg'anib turib qisib qo'yganida Allohdan olamidi ular? Sahobalar Rasulullohda sadaqa qilinglar degan chaqirig'iga labbe deyman deb, biroq to'shagini ko'tarib chiqargan, sotgani. Alloh o'zing bilan bir hayr ehson qilaylik. Yana qaytaratamiz. Bu masjidga so'ralmaydi. Bu domla o'ziga so'ramaydi. Sizlar sadaqa qilsanglar o'zingizlarga qilasizlar. Chunki shu masjidda, boshqa masjid yoki bir qandaydir savobli ishda amalga oshini Alloh taqdir qilgan bo'lsa, siz hissangizni qo'shsangiz ham bo'ladi bunga. Qo'shmasangiz ham bo'laveradi, faqat o'zingizni o'lishingizni olib qoling bu o'rinda. Biz o'zimizdan baxtli qilyapmiz xolos. sahobalarga qaytadigan bo'lsak, Abu Dardo roziyallohu anhu mana aytganmiz, sahobalar qissasida gaplashdik. Iymonga kelguncha Madinadagi eng boy, omadli savdogarlardan biri. Tijorati zo'r bo'lgan, islomga kirgandan keyin, oxiratga, Allohga bo'lgan muhabbati ziyoda bo'lgandan keyin nima qildi bu zot? Rasulullohni masjidi bilan bir devor do'konim bo'lsa, 5 mahal namozni Rasulullohning orqasida sabda turib o'qib turib, kuniga 1000 dinor foyda qilsam, shu tijoratni qilmayman. Sababini so'rashganda, zo'ru payg'ambarimiz o'qisa namoz o'qiydi kuniga. Qalbimda deydi, ibodat bilan dunyo degan narsani ikkalasini jamlamoqchi bo'ldim. Bo'lmadi. Shunda bittasini tanladi Faqrona hayot kechirar edi. Kunlarda birida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni uyiga huzuriga mehmon keldi. Rasulullohni qanaqa yashaganini eshitdik mana, darslarda eshityapmiz. Uyiga kelgan mehmonga oldiga qo'ygani ikki burda noni yo'q, yahudiydan so'ratsa sahobani jo'ratib. Jaroga bu narsasini qo'ysa, ikki dona nonni uchun deydi. Rasululloh jaroga sovutini qo'yib qo'ydi. Oshonamiz aytadi, Rasululloh vafot etib ketdi. Sovuti yahudiyda jaroda qolib ketdi. Bu holatni qarang. Rasulullohni qo'lida dunyosi ko'p bo'lgan, lekin sadaqa qilgan, xayr ehson qilgan oxiriga oxiratga o'tkazgan. Ya bir mehmon keldi, Rasulullohning uyida qo'ygan hech narsa yo'q. Shunda sahobalarning oldida turdida kim Rasulullohni mehmonini olib borib ziyofat qilib beradi dedi. Tasavvur qilinglar, Rasulullohning uyiga kelgan mehmonni uyingizga olib borishlik sharaf turibdi. Sahobalarda bittasi men deya olmaydi. Sabab yo'q hech kimda hech narsa. Ziyofat deganda bizga o'sha 15 xil, 20 xil ovqat emas. Mana iftorlarimiz juda chiroyli bo'lib ketyapti-yu. U olib turib qonni to'g'izib ko'rish kerak xolos. U bir chin atalamidi ikki qandaydir bir chini bir ovqatmidi? Hech kim shu narsa deya olmayapti. O'sha holatga o'sha zamon haqida bir fikr qilib ko'rayliklar. Hech kim uyida hech narsa yo'q ekan. Qoshini olmayapti hech kim.